الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يقول الله عز وجل في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين enyi waja wa Allah azza wa jalla na kuhusieni katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala kama vile ambapo ni wajibu kuihusia nafsi yangu juu ya jambo hilo hakika wacha Mungu ndio Allah tabaraka wa taala aliyewaikia falah hapa duniani kadhalika na uko akhira falah miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala ambazo kaujalia umma huu ni neema ya ukamilifu wa dini hii ya Kiislamu. Neema hii wenzetu ambao waliopita kabla yetu na manabii hawakuipata neema hii ya ukamilifu wa dini yao lakini neema hii Allah tabaraka wa taala akauneemesha umma huu umma huu Allah tabaraka wa taala baada ya kumleta mtume wake sallallahu alaihi wasallam na akawalingania watu takriban miaka 23 tokea akiwa na umri wa miaka 40 mpaka alipokufa akiwa na miaka 63 Allah tabaraka wa taala kabla ya kufa akaikamilisha dini hii na yeye Allah tabaraka wa taala akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan akmaltu lakum dinakum leo nimekamilisha dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na mmetimiza neema zangu juu yenu wa raditu lakum alislam dina na mmeridhia kwenu nyinyi kwamba uislamu uwe ndio dini yenu kwa hivyo dini hii Allah tabaraka wa taala ameikamilisha wala yahtaju ila ziyada na wala haihitaji ziada yoyote kwa hivyo sisi umma huu tunao furaha kubwa na tuna wajibu wa kuifurahia dini hii lakini hapo hapo kuhakikisha kwamba kuihifadhi ili asije akatokezea mtu ule ukamilifu wa Allah tabaraka wataala yeye akauona kama huu haukukamilika baada yake yeye akaingiza ya akawa mtu huyo ana fursa ya kufanya anavyotaka katika dini hii anatenda anavyotenda au anasema anachotenda wakawa waislamu wao wamekaa kama vile Allah tabaraka wa taala katika Qur'an hakuteremsha aya ya kufunga na kuzuia mambo ya ziada katika dini mpaka Umar bin Khattab رضي الله تعالى عنه أوصيكم فشوك آيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام فبقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب أقلية akaulizwa نمتم صلى الله عليه وسلم كتغاني gani عمر Umar kinachokuliza siku ya leo ni siku ambayo adhim dini imekamilika lakini wewe watu wanasherehekea wamefurahi wewe unasikitika unalia akamwambia ya rasulallah kinachoniliza mimi ni kwamba nimeona ya kwamba kila siku kulikuwa kuna mambo kuna mambo katika dini mapya yanaongezeka kuna fursa ya kumwelekea allah tabaraka wa taala kuna ziada lakini leo hakuna ziada imefungwa kitakachojiri mbele itakuwa ni watu ni kuja kuharibu ni kuja kufanya mapungufu katika dini hii kwa sababu dini imeshakamilika na ndo haya ambayo yanatokea sasa hivi watu wanaifanya kama hii dini ambayo haikukamilika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu katika zama za ukhalifa wake alijiwa na mmoja katika Myahudi akamwambia kwamba katika kitabu chenu ndani ya kitabu chenu kuna aya leo kama aya hiyo ingelishuka kwetu sisi mayahudi basi tungesherehekea tukaifanya ni idi na tukaifanya ni kitu ambacho kikubwa Umar bin Khattab akamwambia ai aya aya ipi hiyo akamwambia ndani ya kitabu chenu kuna aya inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا laika aya hii ingelikuwa kwenye kitabu chetu ingekuwa katika dini yetu ya uyahudi basi tungelisherehekea na tukaiadhimisha kwa kweli dini yetu kwa sababu dini imeshakamilika lakini jambo hayo yote yameteremshwa katika umma wenu katika dini yenu enyi waislamu ndugu zangu katika imani haya yote ya kwamba dini imeshakamilika na wala haihitaji ziada na wala haihitaji kurekebishwa na wala haihitaji kufanyiwa marekebisho aina yoyote hivi katika jambo la furaha kwetu sisi na ni katika jambo la neema miongoni mwa neema zake kubwa Allah tabaraka wa taala kinyume chake ikawa dini imeshakamilika kwa hivyo kile ambacho kitakachokuja kile ambacho kitakachokuja ambacho hakikuwemo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ambayo inashuka daya hii hakuna ni dini basi hicho kitakuwa sio dini bali kitakuwa ni uzushi al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu Imam Malik anasema man ibtada'a fi islam bid'ah yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا إمام مالك نسمى yule ambaye atakayezua man ibtadaa fil islam bid'a atakayezua katika uislam بدعة يراها hasana kisha baadaye akaona bidhaa hiyo ni nzuri amezua jambo katika dini yeye akaona jambo hili ni zuri faqad zaama anna muhammadan khana risala ameshadai kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama yeye amefanya khiana bimaana kuna mambo katuma kapeleka katika umma lakini yeye akaficha akafanya khiana lianna allaha azza wa jalla yaqul alyawma akmaltu lakum dinakum waatmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina akasema fama lam yakun yawma idhin dina lile ambalo ambalo siku ile inashuka aya hiyo kulikuwa si dini fala yakunu alyawma dina haiwezekani leo iwe ni dini imam maliki الامام اهل السنه والجماعه امام دار الهجره anasema lile ambalo wakati inashuka aya alyawma akmaltu lakum dinakum ilikuwa hadhiwa katika dini haiwezekani leo likawa ni dini kwa hivyo muislamu takaye aangalie kwamba haya anayoyafanya katika miamala katika ibadati je haya yote yana mafundisho kwa mtume sallallahu alaihi wasallama Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anasema kullu bid'atin dalala wa in yaraha an-nasu hasana kila bid'a utakuwa ni upotevu kila bid'a utakuwa ni upotevu hata kama watu wataona ni uzuri watu wataona ni njema lakini muda kama hiyo ni bid'a itabakia kwamba hiyo ni upotevu kwa hivyo hakuna bid'a ambayo hiyo itakuwa ni hasana bidaa zote ni upotevu hata kama watu wataona kama huo ni uzuri na huo ndio msimamo waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wao hawana msimamo wa kuona bid'a kwamba hii ni bid'a nzuri bali wao msimamo wao kila bid'a itakuwa ni upotevu hata kama watu wataona ni nzuri lakini hiyo moja ni bid'a itakuwa ni upotevu mtume sallallahu alaihi wasallama katika kukemea bid'a akaweka msingi akasema man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd yule ambaye atakayezua katika dini yetu hii akazua jambo ambalo halimo jambo ambalo halipo katika dini fahuwa radd jambo hili litarejeshwa litarejeshwa kwa yule ambaye aliyelizua hali ya kuwa ni upotevu na riwaya nyingine ya Aisha sema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun atakayetenda amali amali ambayo hamna amri yetu hamna mafundisho yetu hamna maelezo yetu amali hiyo fa huwa raddun itarejeshwa kwa hivyo huku itakuwa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu atakaizua katika jambo hili jambo ambalo halimo hilo itarejeshwa yoyote bwana atakayezua atakayezua kuna mwingine yeye hatozua atatenda mtume sallallahu alaihi wasallam kaja kuna wengine hawatozua kuna wengine hawatuanzisha bali wao watayakuta mambo ambayo yamezuliwa wao watayatenda akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu yule ambaye atakayetenda amali yoyote amali hiyo hamna amri yetu amali hiyo itarejeshwa kwa hiyo mwingine yeye atasema ah mimi sijasua maulidi ya zamani ya sijasua lakini muda unatenga amali hiyo itakuwa fahuwa raddu ndugu zangu katika imani bid'a ni katika kitu ambacho kilichokuwa ni kibaya sana na katika bid'a kuna mahadhiri yaliyokuwa ni mengi kuna makatazo yaliyokuwa ni mengi katika bid'a na ule mtu wa bid'a na bid'a yenyewe inaingia katika makatazo na mambo mengi sana katika bid'a na watu wa bid'a hawa wanakutahadharishwa watu watahadhari nao wajiepushe nao wakae mbali nao na watu kwa sababu ile bid'a yao ni katika kitu ambacho hatari miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha kama bid'a ni katika kitu kibaya ni katika kitu ambacho hakifai ya kwamba anna mabtada'ahu fahuwa huwa dhalalu kwamba kile kitu ambacho mtu atakizua ikawa ni bid'a itakuwa ni upotevu sasa kama ni upotevu watu waukimbie kama ni upotevu watu waachane nao kwa sababu ni bid'a kwa sababu mtume anasema iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a tahadharini na mambo ambayo yenye kuzuliwa kwani hada kila chenye kuzuliwa itakuwa hili bid'a wa kulla bid'atin dalala na kila bid'a utakuwa ni upotevu kwa hivyo chochote kitakachozuliwa kikaingizwa katika dini huo utakuwa ni upotevu kwa nini Allah tabaraka wa taala sema famadha ba'da alhaq illa ad hakuna tengine baada ya haki isipokuwa ni upotevu ikiwa upotevu ni katika jambo la kuzua hiyo tabakia ni upotevu kwa hivyo watu waogope bid'a kwa sababu ni upotevu na hakuna upotevu ambao mtu utamweka salamu hakuna upotevu mtu utampeleka katika kheri hakuna upotevu utampeleka mtu katika janna bali upotevu wote ni katika kitu kibaya na watu wakiogopa miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha kama bid'a ni katika kitu kibaya ni kwamba anna lbida kwamba hakika ile bid'a yenyewe khurujan an ittiba'i rasuli sallallahu alayhi wasallam inamtoa mtu katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam yoyote ambaye atakayekuwa yanazua basi huyo amemtoka katika kumfuata mtume ametafuta utaratibu wake ametafuta njia yake ametafuta mambo yake mengine akaacha utaratibu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam ameufundisha akauacha ye akatafuta utaratibu mwingine utaratibu huo ni bid'a kwa hivyo mtu ambaye yeye atakuwa ameingiza katika bid'a ajue yeye ametoka katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam anamfuata nani yule ambaye alimzulia hilo jambo yule ambaye alimtengenezea hiyo njia yule ambaye aliyembunia hiyo njia atakuwa yeye ndiye anayemfuata lakini mtume sallallahu alaihi wasallam huwa bari'un minhu yuko mbali na yeye nasalu llaha alaihi wasallam الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ميقوني ومام وعبايو يليونيش كما بدعة لكل كباية أن البدعة تفريق للأمة kwamba bid'a ni katika jambo ambalo lilokuja kufarikisha umma kuugawa umma wa Kiislamu umegawanyika na sababu kuu iliyopelekea umma ukagawanyika ni bid'a Mtume llahu alaihi wasallama aliposema wasataftariku hadhihi lummati utatofautiana ummati wangu makundi sabini na tatu akasema kulluha fi nnar makundi yote yatakwenda motoni illa wahida isipokuwa moja akaulizwa mtume sallallahu alaihi wasallama ni lipi hilo ambalo litakalookoka akasema hiya aljamaa ni lile ambayo litakalokuwa limeshikamana na jamaa bimaana limeshikamana na ile jamaatul lula ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameiasisi wao wakashikamana pale na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mapito ya masahaba wakashikamana mtu akaacha mwenendo huu akashika mwenendo mwingine na yeye huyu ndiyo aliyogawa umma yeye ndiye aliyogawa umma kinyume na watu wanavyosema kama watu wa sunna hawa watu wa sunna waliokuja wamekuja kwa ajili ya kuwagawa watu kwa ajili ya kuwaparaganisha watu la watu wa sunna wao wamekuja kwa ajili ya kuwarejesha watu katika asli ya kufuata kitabu cha Allah sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na yale waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi taala ajmain sasa watu wa bida wao mfumo huu hawautaki mwenendo huu hawautaki njia hii hawaitaki kwa hivyo wao ndio ambao wanaogewa umma kwa bid'a zao leo watu wa bid'a wameogewa dini katika vipande vipande kila mmoja na system yake ya dini ya dini yake watu wakaacha muongozo ambao mtume sallallahu alaihi wasallam katuachia Qur'an katuachia sunna na katuachia masahaba watu wapite katika mapito ya masahaba watu wakaachana wakaanzisha bid'a zao kwa hivyo bid'a ni mbaya kwa sababu watu wanaugawa wanaugawa umma Allah sema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay wale ambao wanaoigawa dini yao na wakawa mapote mapote wakawa wakawa vikundi vikundi wewe Muhammad utakuwa si katika wao bimaana si katika wafuasi wao wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanafuata Qur'ani na Sunna kama vile mtume alivyokuwa akiwafahamisha masahaba watu wa wao wakayaacha mafundisho haya wakaingia katika njia nyingine ya kuugawa umma huu na leo kile unapoitwa njooni kwenye kitabu njooni katika sunna hawataki kwa sababu gani malengo yao si katika dini bali malengo yao ni mengine miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni mabaya ya bid'a ya kutahadharisha anna madhmun albid'a haika madhumuni ya bid'a tu'anu fil islam ni kutukana na kuutusi uislamu watu wa bid'a au malengo ya bid'a ni kuutukana uislamu kwamba uislamu haujakamilika Mtume sallallahu alaihi wasallama yeye aliposhushiwa aya ile alyauma akmaltu lakum dina akaamini kwamba Uislamu umeshakamilika. Sasa watu wa bid'a wao wakaona la Uislamu haujakamilika Uislamu unaweza kusiada na ndio maana kuna baadhi ya watu wabidi kwa mfano kama masufi, wao wanaona kufuata mwenendo usiokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya juzi na inawateka watu wa sunna kwa sababu nasema watu wa sunna wanachukua elimu yao kwa mtu kashakufa ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wao masufi wanachukua elimu kwa mtu ambaye yuko hai ambaye anateremshiwa au anapewa katika usingizi katika ndoto hawa ni katika masufi sampuli ya watu wa bid'a kwanza na wasafasafu yao kwa hivyo malengo ya bid'a ni kuutukana uislamu kwamba uislamu haujakamilika si kweli kama uislamu umekamilika ndio maana wao wakawa kila kukicha wanaingiza yale maulidi yaliyoanzishwa wakati ule na mashia sio maulidi ambayo inasoma wakati huu kila siku kuna ziada kila siku yanaongezeka maulidi hayo kuna maulidi ya Fatima kuna maulidi ya Ali kuna maulidi si mtu mwanawe anamsomea maulidi huyo hivi ni kwa sababu bid'a hii mlango wa bid'a ukifunguliwa ina maana kutukana uislamu Uislamu ishakamilika na bid'a ni katika vitu ambavyo vinautusi Uislamu miongoni mwa mambo ambayo yaliyokuwa mabaya katika bid'a ya kwamba mazumuni ya bid'a vile vile ni kumtukana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kaletwa akafikisha risala akafikisha ujumbe watu mpaka kila kitu ikaa safi wanakuja watu wa bid'a leo wanasema hapana haya hata kama mafundisho ya mtume hakuna lakini sisi utafanya kadha wa kadha wa kadha mtume sallallahu alaihi wasallama yeye kafikisha ujumbe kaifikisha da'wa hii mpaka akasema taraktukum ala lmahajati albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa hali nimekocheni watu wangu katika uwanja uliokuwa ni mweupe usiku na mchana ni sawa sawa hakuna atakayepotea isipokuwa ameangamia Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hijjatul wadaa kawalingania masahaba mpaka akawaambia hal ballaghatu je nimeshafikisha masahaba wakajibu kama tunashuhudia kwa Allah tabaraka wa taala annaka kama wewe umefikisha ujumbe leo wanakuja watu wa bid'a mengine mtume hakuyafundisha lakini wao wameyafundisha wao na wanayafanya wao na wanasema kama hii ni ibada lakini hayana mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo leo bid'a imekuwa ni mbaya na watu ukiwaambia kama bid'a ni mbaya hawaamini lakini bid'a ni kuutusi Uislamu na kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuugawa umma wa Kiislamu bali malengo ya bid'a ni kuizalisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam pahali panapo bid'a basi sunna inakufa mathalan sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala ya farasi ni kila mmoja kusoma adhkari zake sirran hii ndiyo sunna lakini watu wa bid'a wao wakaiua sunna hii baada ya swala kwa wao subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar akisha baadaye kuna jirani pale zinaendelea ile ni bid'a sio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam sunna ni askari sirra ina maana ile sunna ya mtume leo watu wameiua wakaweka sunna yao ameifundisha nani watamfahamu wao mwenyewe kwa hivyo watu waiogope bid'a ukiambiwa hii ni bid'a atakiwa wewe uikimbie na hasa hizi bidaa za mfunguo sita za maulidi ndio kabisa ndani yake mna mambo yaliyokuwa maovu na mna mambo yaliyokuwa mabaya na mengine ya uongo kabisa lakini watu leo wamekaza kamba katika maulidi yao maulidi ya vichochoroni maulidi katika viwanja katika maholi hamna katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio maana ukaona maulidi leo kila mmoja anafanya vile anavyotakaye kwa sababu hamna mafundisho ya mtume hamna maelekezo ya mtume hamna utaratibu wa mtume kwa hivyo kila mmoja yeye akaamua kusoma ulile katika mtaa wake anafanya sample anavyotaka yeye wengine atafuta ngoma atatafuta vingoma atawaeka mbarobaro wanaume na wanawake watacheza ngoma wee kafika jioni wanaondoka ndio washamswalia mtume wengine usiku kila mmoja na utaratibu wake lakini utaratibu huo nani kaufundisha utaratibu huo nani kauelezea hakuna ina maana huu ni utaratibu wa bid'a na kama ni bid'a utakuwa ni upotevu na upotevu mwisho wake ni katika moto wal billah kwa hiyo tuogopeni bid'a kwa sababu bid'a ni haramu mutlak bid'a ni haramu ya moja kwa moja bid'a ni mbaya inautusi uislamu na inautukana uislamu na sunna za mtume zinakufa kwa sababu ya bid'a kwa hivyo shababu muslimin vijana wa Kiislamu wakae kitako wasome mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wasome zile tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia mafundisho wapate muda wa kukaa katika madarasa wakawa alau kusikiliza alau kusoma kujishughulisha kwa sababu gani bid'a imeelekea zaidi katika dini hadi ya kuwa kama huna macho mazuri basi wewe utaona hili katika dini na ukenda katika hadhara za kidini utaona watu wamevaa makoti wamevaa kanzu wamevaa viremba wako vizuri zile kasida zile kama huna dini utaona hizi hapa ni dini peponi moja kwa moja lakini kumbe hamna kitu ni mambo ambayo ya uzushi ni mambo ambayo ya uongo hiyo katika barazani wa ukaeleziwa mambo yaliyokuwemo ni uongo mtupu lakini watu wanasema sallallahu alayhi Allah sallallahu alayhi lakini katika mambo ya bid'a kwa hivyo sisi ahli sunnati wal jamaa tuna wanachuoni wetu wametuelekeza kama watu waikimbie bid'a na wale usiwasikilize watu wa bid'a usijipe ujasiri wewe kwa sababu wewe una simu yako unawaperuza kwenye mtandao ukawa wewe unawasikiliza watu wa bid'a unawasikiliza mashehi wale munharafa waliopinda utaumia atakuja kuingizia kitu akishabaadaye kile kitu hukijui hukifahamu utaanza kuwataabisha walimu wako utaanza kuwashughulisha walimu wako kumbe wewe umemsikiliza mtu wa bid'a kisha baadaye akakuchomea katika bid'a yake ukawa wewe huifahamu Uislamu umeshakamilika. Mwana hautaji ziada. Ziada yoyote ambayo itakayoingizwa katika dini ni haramu. Ziada yoyote ambayo itakayotiwa katika dini haifai, na ndio maana ahlusunnati waljamaa wal jamaa wanaipiga vita bid'a kiasi kikubwa, kwa sababu gani? Katika jambo ambalo Mtume sal llahu alaihi wasallam alilikataza akawa katika sehemu mbalimbali katika majalisi mbalimbali alikuwa anawaambia iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bida wa kulla bid'atin dalala tahadharini waislam na mambo ambayo yenye kusuliwa kwani kila chenye kusuliwa utakuwa ni ususi na kila ususi utakuwa ni upotevu mtume akawa anawasigafia sisi leo ukikataza bida unafuata ana tashaddud yule hakuona makosa yote isipokuwa maulidi tu yule hakuona wale isipokuwa hitima tu yule hakuona maovu yote katika mji kuna misiki kuna walevi kuna hivi kila mmoja yatakatazwa kwa mujibu wa minasa ukifikia wakati wa walevi watakatazwa walevi na pombe wakati wa riba itakatazwa wakati wa kabari kadhalika na wakati wa bid'a za mawalidi na nyingine zote hizo zitakatazwa kwa sababu gani ni katika maasi lakini bid'a ndiyo mbaya zaidi kwa sababu gani imeelekea katika dini na watu wanapoifanya wanaifanya kama ni katika dini lakini kumbe ni katika jambo la haram nasallallahu alafiyata wassalama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم